і записати в отакі довідники, сказала вона повчально, що було зовсім на неї не схоже. Таких, як ти, обкручують досвідчені жінки. Ну, то це нічого. Але ось що дивно. З них виходять найкращі раби, миють підлоги, перуть пелюшки. А жіночка тим часом шамуль шамуль. А він за нею ще й готовий лягти під трамвай. Ірині не сподобалися клавані сентенції, і вона сказала це вже помітно. Він тобі клаво робить половину розрахунків. Тобі ще більше, якось особливо з притиском сказала клава. Я всім по червоні вірша. Наш сектор. Їхню розмову перебив Тищенко. Він вийшов веселий, бадьорий, дужий. Голову, як і завжди, тримав трохи набік, усміхався. Добрий день, Джею. У вас затишно, як у вулику, сказав, мабуть, для того, щоб пояснити свої часті відвідини цієї кімнати. Хоч буцімто і не соромився цього. Тут працювала його дружина. Прогупотів черевиками 44-го розміру від дверей до вікна, що виходили в бік парку, з цікавістю зазирав в аркуші ватману. Саме про це говорили, скривила повні губи клава, і в її очах заграли іскорки. Ми зіриною бджоли, а це трутень. Мабуть, зітхнув вірша. Приниження підняв опецькуватого пальця Василь Васильович паче. Ірша почервонів. Було видно, як він увесь напружився. Та ні. Я знаю, що в мене чимало. Але й возвеличення. Тепер підняв два пальці разом. Та побачив, що Сергій нервово крутнув головою з боку на бік поспішив заспокоїти. Нічого, не виправдовуйся. Повністю собі це непогано. Вона, як казали у старі часи, не заважає бути хоробрим. Ти справді вмієш чимало. Ірина мені про тебе вуха протуркотіла, та ми й самі бачимо. Здається, тебе не затискали. У Тищенковому погляді світилася приязнь. Йому подобалося вірші все скромність, тонкість натури, наструненість. Вгадував, що той у своєму поки що маленькому човнику замахнувся перепливти океан і бажав йому попутного вітру. Що ви? спаленів Сергій. Ну ось. Значить, задоволений усім? Задоволений. Тищенко засміявся. Немає таких. Отож не вірю й тобі, хоч і ціную скромність. Тобі давно пора на ширші води спробувати себе. Він задумався, дивився вниз, здавалося, розглядає носки своїх черевиків. Скажи мені тільки щиро, що б ти хотів збудувати? Найсміливіші мрії. Ірша кинув швидкий погляд на Тищенка, далі на Ірину та клаву. Мабуть, над подібним запитанням думав не раз, тільки зараз не знав казати все, що думає, чи ні. Я коли б мені дозволили спочатку руйнував би. Рішуче, але якось так, не би відчайно сказав вірша. Зміни би до дідька всі оці коробки з кремблями бородатими дядьками, що тримають на головах балкони, і на їхньому місці збудував би ні, будуй на своєму місці, перепинив його Тищенко. А те нехай стоїть. Все оте старе. Вам, молодим, кортить нищити чуже.